հաշկծակ մարդը։ Իլալա չիլալ մի մարդ։ Այդ մարդին իլալա մին աղջիկ, մինգել մին տղա։ Այդ աղջիկն անտղան մծանոման, յուրանցսակ են հսնում, տահանց հար աղջկանն էլ ապսակում տղենել։ Տահանք տնվերվում են, երկուսն էլ շատ խոխայանում, երկուսն էլ բախտավեր են նում։ Յուրանց ցյանքումը լավ քրխ պրոտուն անում։ Քրը առանց ախբորը, ախբորն առանց քվորը, թքաչ են դնում բերիններումը։ Մինոր վար մինի մինի տեսնում չար, այդ օրը մտնում չար։ Ղորթա տահանք, են չանք սերավին, ամա ախբորը մին խսաթը քվորը դուր չերկամ։ Տանայար, վար ախբորը շատ ուրիշը խոսքավ ընկնողար։ Կանող հվատումար, ուստուցա պաշտար, համել քշկերեն հվատումար։ Տրահը տել քերը միշտ նասյա թարտամ ախբորը վար Այ ախպեր ջան, դու զայե այն չակմծացալս, ամա հալա խելքդ հտածացալչ։ Ախպերը քորը վզավա ունում վար, է լավս ասում ակեր, իմս կարճ խելքս էլա տհնց ասում, ամա անդարանեմ է, այդ խսյաթը կարամ չուն վերցնեմ։ Ես էլ եմ գիտում վար, այդ հվատալը իմ կլոխոս մինոր քալագա բերելական, ամա վար հվատում չում, գիտումում թա այն սահատն տրկոլական։ Այդ մարդը միշտ հվատում ար ըրիզներին։ Մին դնում ռազետս նոմար վար յուրան քաշկրը դինջոթն չնտամ ստղնդղ ստիբումն վարքինա էսինչ յուրան տանը պատը քանդի ենա մին վսկու պուլիկա երկար այդ մարդը կինամա ռազմը տեսած յուրան այդ յուրան տանը պատը քանդում վսկու պուլիկ չկտանում սա օրը չրչարումա օրը մատնցնում տարածածը կլխցնում շորերը ճղորտում քրտնուկ թափում յուրգունու նղացած դարտակ կյանտոն Մին քան օր ոչ մեն տղավել քինամ չար։ Ուրթում նարոտում վար էլ հրազու մրազու հոտլական չի։ Ամա թազա մին արազատսնում վրդեղ յուրան բյաբուրունանում թա հինչ անխելք մարդս։ Մունքս վրդեղ ընկ նշանս տվալ, դու էլ վրդեղս քեցալ քանդալ։ Ես ասալն վար աչի պատը քանդիս, դու քեցալս ծախելն քանդալ։ Կինա աչի պատը քանդի տես վսկավ լիգե պուլիգե դուսակյամ թաչե։ Այդ մարդը իր աննախատումը ասում է ակարկաշ խոսքով արասեն է ինչե վերջը կսկանան դու լհա սկացալս պատ հետան զուրալ քնացալ թավեր պատա տրանա խաբարչսելել քնացալս օրերով չրչարվալ օժդ կուրցրալ լանթերը ճղորտալ տարտակեկալ տոն այդ հելակս խրեգա էլ դու նիստու հելա մին պենի տակնոն գլոխը գիդալու գլոխը կամուն չտաս Այդ մարդը էլ հա երագնում, շելակյուլան հովակում, հղենում բիդի օրան տները։ Կինամա համին ընդեղ, որտեղ մին քանի օր առաջ քնդիքանդի արալ պատը։ Թայդի պատը քանդումա, տակը պացանում, պատեն տակը վեր փչանումա, պատը ղռալի վրակյամ, մին զոր քար ընկնում այդ մարդին վննանը վննը շրում։ Այդ մարդը մնամա մլմիշկյալը։ Կարամ չի թատեղան դուրգա։ Մին քանի որ սովա զարա մնամ այդ պատեն տակեն վերինգյաց։ Ուրանց տնցեք էլ հտան շորնգամ Վերջի կաման այդ պատենտակ են դրանք քթանում, տեսնում վնը փշրած, ռանգի ռուշտու փախած, սեսը ծիվանգյաց։ Դրան իրես են խուսելավ, թոհմատ տալավ, տանումն իրանց տոն։ Վննանը դերդան մի քանի ամս կարմ չի թա տեղան դյուրգա։ Այդ մարտին վնը վարլևանոմա, էլա սկսումա ստեղնդղ քինալը։ Այդ խսյաթը վերջանք ոզմաթոբանը, ամա կարմչի։ Վար վսկն անում մսկանոմար, վնը ցերկը տապան կտրումար։ Այդ մարդը մենք շերը ռազը տեսնումա վար մարդիկ ասումն, «Էս ինչ ծմակումը, էս ինչ ծառենտագն ենա վսկը կա, քինա դուսկալ բեր լավ ապրե»։ Այդ մարդը մին ոզմա քինա, մինել սրտը տամչի։ Քինամա ուրանք որը մստղեն նհդ նաղլանում, ասմա ակ որ տղա, ռազի ստիպենեմ տեսալ, եկ գինենք հանենք։ Հələ այդ տղան հավատում չի, ամա վսկուն վտը տրանելա դյուրուր տամ։ Ուրկոքան երեն կնում հաջաթ մաջաթ յորոնում ու կինամ բիդի ծմակը։ Հղցեն կսումը այդ տղը մտը հին չանգնում, դայուն թողումա մնակ ինքը յետտերնում։ Այդ մարդը մտքումն ասումա հազիր քվորս տղան յետա տերալ։ Մի ես կանող քինիմ տեսնա։ Շատ ա քինամ, խրագա քինամ, քինամա մննում ծմակն խոր խոր տեղերը Լող յուրյուր նման ծառեր գյդեմ չի թա վր ծառեն հետ է եկալ։ Շատ տեսուտեն խլշկոտը մա ամա խելքը ջուր չի խմում։ Տա ասմա հալբատ յուրան տսած ծառը տղջի։ Տա էլ հաղը անգնում ծմակ է մաչավը կնա մա հսնում մի խոր ձոր։ Մտնում այդ ձորը վարքինա ռազմը տսած ծառը կթանա։ Մինելա տսնում են յալան մին պեն բիդա յուրան թուլուրին գած կամա։ Տակլոխ անգում վարտա արչակամ օրիշ պենչինիլ։ Սկսումա ծերավով փախչելը։ Մնչանք փախչումա, վարհսնումա անդեղ վրդեղ քվոր ու տղան յետա տերալ։ Վնները թուլացած, зерքերը բուշացած, հələ կտրած նստում ատեղ, աշկը գցում հղացեն, վար էսա քվոր ու տղան կգա։ Քվոր ու տղան էլ կյամ չի։ Շերը երայա հասնում։ Էդ Մարտին վնծերքը հələ թուլա, կարամ չի տղան դուրքա։ Մնամա տեղ պրանված։ Էքսիկ որ ու տղան կյամա Երկու հոգավ եր են գնում հղե են գում։ Շատ են կինամ, խրեգ են կինամ, կինամն հսնում ծմակ են ենղալին տղը։ Սկսում են աշկացել է թա են վրծար կնի վար հրազի տսալա։ Տահանց պտահումա մին աղբյուր ընդրակշտեն մի մծ հճարկ է այնում։ Տանք սկսում են հճարկ ընտակը քանդելը։ Շատ են քանդում, խրեգ են քանդում, քնդելիս փոսան մին չչուտ քարատուսկյան։ Վարքարը պուկուման, տեսնում են այդ քարեն տակ են վրտնալիգի։ Այդ վերդները են գնում են այդ մարդկանց ջանավը, այդ մարդիկ դյուսն տեռնում սկսում փախչելը։ Կոզի փախչում են, ամա այդ վերդներան կարմչուն բրծնեն։ Շիրուրնեն հանում են թափտամ վերդները թիմից ծնում, շիրուրնեն կենում են թուշ քիրամ տոն։ Տանը տահանց մին լավ թոքու թոհմատ ընտամ, ասում են արա աշան տղեկ։ Խծեր տներմը վերջիկ տեռնում ծեր կորսնանեք։ Ձեր կործը թողած քինամը կստեղ ընդեղ տանջում, տերտակ ճինջիպում բինել ավկյամ, հա։ Խլտնետ կլխնետ ժաժրեք, ծեր տները մը վերտերեք, ծեր գործներեք, ծեր լաս չլացը բոլացես։ Այդ մարդն ասում է հալի, լավ ասում։ Ամմավար արազատեսնում, ջանը էլ հա մողմող անգնում։ Մը հետել տեսնում է վար յուրան թքութով մտնտամ վար ակիժ մարդ դուխը ասածս կանում չես քու կլխատ դուս դուս պեներս անում դրա դերդանել գործդ աջող չի ընցնում Մհտել այդ մարդը ռազը տեսնումա վար յուրան բիշտի-բիշտի իրանոն վար ամարտ խկու ուպրելի տորնոտ գյուդումչս քս ինչու ասում են դու էներա վեշտա հա, ասածը թողե քինա կալխատ դուս բեներերա մունքս սեցինք վար էսինչ ծմակումը էսինչ ծառեն տակեն էսինչ տղը մին վսկու կարասկա դու քինամոս այդ նշած տված տղը թողում են մին ինգյունան քանդում Արա, արա տրադարդանել, վսկ ընտեղը վրտնատուսկյամ ջնորներ ավտնցնում։ Այդ մարդը չելի երագնեմ քինամ քորը տղեն կոշտուտ հա, արա հա, պա ասել չես թա հա, մուն սխալն կանդալ։ Ես քշեր ռազումը ինձ սծին, վարպիտի ընծառեն ցախի անգյունը կանդինք որ վսկը դուսկա, ամամուն քյացալանք աչի անգյունը կանդալ տրադարդանել վսկն տղը վրտնատուս եկավ։ Քորը տղան ասում է, «Ա, քնա կործե, գլխած ցերքս երկալալ, Ա, հա, թորը կինամս կինա, ես ջան չոնեմ բադատալի։ Իմ իլաշ չիլացս ինձ բոլա։ Ամա այդ մարդը համոզումա այդ տղեն վար ատանականդ։ Միջի միհենք արազը կսյատը մլալս կնալիս է, ամա միհենք միջի վերջում սկացալ։ Միհենք դյուզայննական։ Ես դոնումնել վարսոտնի, էլ վչ ես վշտու։ Իզն հետ էլ վչ կխոսիս, վչ բարյոր կտաս, վչ էլ մրթատը կտնիս։ Են տղան ասմա, ահ հանց հայս դոնումը որդինի, Մինքինամ տեսնամ, բար ղորթինի նրա քյալլան թափում տլական տարտակ թողեմ, լող ես յորոնեմ։ Վարսոտնի դրա մին լավ ձեր խավասում տլական շան մհդ կապեմ։ Այդ մարդն անտղան երեն գնում, հացավ քսակնն լցնում, քսակնն յորոնում, վարվս կենած է մաչը։ Հսնում են համին ծմակը, համին ծառենտակը, մեհենգել սկսում են ծառենցախի անգնու քանդելի։ Քանդում են, քանդում, քնամ մին սալ քարու դեմնգում ոչ կարամ ընկոտրեն, ոչ էլ պիցրցնեն։ Այդ մարդը քորը տղեն ղարգոմատոն վար համ հաց պիրի, համ էլ գյուփ խոմ։ Ամա ինքը մնամա այդ փոսեն կշտեն նստած։ Այդ տղան կինամատոն հաց յորոնում, գյուփ խուն յորոնում, կամ այդ սալքարը ուտրատում։ Բարզումավար մին քարեն նավա, մաչը վսկրներով լիգը։ Այդ վսկրներն ղաթը շորն կամ ոչ վսկայանում, ոչ էլ մին պան։ Այդ մարդն անետ տղան յուրյուր եսի խոսումն, յուրյուր պակաս պրատասում նղացած հղեինում տոն։ Դրանայետը այդ մարդը քնենք է անում, վարմի հենգել առած տեսնամ մի մարդ ուլի ասլականչում։ Բելելի հա մարդու ասումում տրահտը չի վսկետուսկյամ, աստուպեն ալի հուագյուդում։ Այդ մտածմունքավը այդ մարդը մնամա տկկլո խնելիս, հա պավեր մինակ կինամ ես ունց կանիմ։ Այդ մարդը վճռոմա վարմինել առած տեսնա կնդը յուրան կուճուր աղջկան ասե։ Նորեկինա ռազումը տսածին հետան։ Շատ անցնում, խրեգի անցնում, այդ մարդը մին արազատեսնում վար։ Գյուղակի մին քրծում, մին քարոտակը, մին փոսկա ոսկավ լիգե։ Այդ մարդը մնամա մտածելիս մնակ քնա թա հնգրավ։ Վերջը ոզմա մնակ քնա։ Այդ մարդը երագենում մին օրան պրիպաս յորոնում, քսակ մսակ յորոնում, վարվս կանացը մեջը, հիջիտնեն շիլակում հղեինում։ Այդ մարդը կինամա կինամ, վերջեսնում է ռազմը տեսած տեղը։ Կինամա շոր կամ շոր, վերջի մին քարու տակ քանդումա, մին հանգավ են քարը պուկում տեսնում տակ են վեճ մին պեներա կավուչ։ Քորը փոշմա մնամա տեղը նստած։ Ենքան բզարած այնում, որ կարամ չտա կինատոն։ Սովաս ծարա մնամա տեղը նստած։ Էքս այդ մարդը հղեյանգում տոն, հենց առաջին քշերը նորու արազա տեսնում։ Ռազումը նրան ասում են. Վարեն քարը թողալս վսկեն տակեն, օրիշ քարու տակ քանդալ։ Դեմհեն քինի են քարեն անա տենե մի մած քարգա անդրատակը քանդի, տս վսկը կա թա չէ։ Այդ մարդը երակենում իր կորվա հաց յորոնում, հջիտնեն շիլագում հղեինում։ Քնամա հասնում համին քրծը, շորակյամ, շոր են քարը կթանում, վերեն տակեն վսկը պիտի ինի։ Օրխանում ասում է, «Էս վսկեն տեսքը կյակ, սկնան կլսնեմ, շելակս կթմնցնեմ հղեինում տոն»։ Այդ մարդը սկսում է քարել 400 քանդիլը, ամա այդ քարն էլ հենց քարա, վարուը ճոննայրվան ոչ փոճախը։ Քանդում է, քանդում, կարամ չի տա, տա կպեցան է։ Օրը մտնում է, ինքն էլ շատ չրչրվել ան յետը, այդ քարեն կշտեն հացաոտում, բրծնում, քոնենում, վարեքսը երկնա, աշխատանքը շարունակ է։ Հրը տեղա եկած, սաղուրը չրչարված, էլ կարմ չի, լհա, քունավ անցնում։ Հանց պենտ քոնայնում, վար անջուկում ու թոփել տրակցնես երջիկ ենել։ Այդ մարդը հրազը տեսնում է, վար վսկին փոսը բաց հարալ, ամա այդ փոսը խորա։ Ձեր կնոզը մաթամ մկն է, հսնում չի։ Այդ մարդը շատ ազորանում, որ կրանա վսկեն հապրե, ամա ձերքը նիչար հսնում։ Մղրել ազորանում, վար ձերքը նի հսնե, բյուրդան ոզը մաթա կլխեն իրա ինգնի վրը։ Այդ մարդը լոքատամ երկնում, դու մի ասել, այդ քրծումը մին արչայնում ապրելիս կյամա պատահում այդ մարդին սկսում տանտուլներով խաղանելը։ Վերջումն էլ սկսում է թուլուլ տալը։ Հենց այդ վաղտը այդ մարդը զուրտնանում է երկերում տեսնում իրեսը չնգրոտա, զառնփալալ, երագերում թափաղջի, արջը խտտում է թուլուրին գնում, տանում ներքնծերումը այդ մարդին ծեծելանում։ Օրերը անցնում այդ մարդը տոն չկա։ Տնեցեք շորկալավ գամն հետը կթանում տեսնում արջու փայատերան։ Տհենց այնում հա, հուվար յուրան իլածավը, բավարարվում չի։ Աշկծկոտ ունա անում։ Սկի մին տեղել չի հսնում, այդ մարդին նման արջուփայա դառնում։ Մարդը ինչքան կար է աշկը կոշտ կպահե։ Ինչքան աշկծկոտ ունանե, գլոխը տարտակ կմնա, փորոսոված մուրազինել հսնել չի։ Ամայ մարդը վարուրան աշխատանքավը ապրե, ուրիշի աշխատանքն իրա չինի աշկը։ Բախտը տհենց մարդին վնները կփթաթե։ Ամա աշկծակ մարդին վնները բախտն տեղը արջը կփթաթե։